mem mortiginto ne atingas la felicion. Felician estis riĉa, clera homo, creiva poeto, posedanto de bona caractero, servema cae afabla, de perfecta honestezzo. Per tiu clariga informo, Allan Kardec registras en la verco la cielo cae la infero traitoin de la personezzo de la memmortiginto Felician. Falsa speculoi compromitis la richajon de Felician ne obligante al li finanze correcti gin pro sia troa agio. Tio stimulis lin al la sen curagezzo, tiel che li pendigis sin en decembro 1864 en sia dormo chambro. Li ne estis materialisto, nec ateisto, sed viro de supraja caractero, ne multe graviganta la problemon de la trans tomba vivo. Allan Kardec, la codiginto de spiritismo, qui bone conis lin, quar monato in post lia memmortigo el vocis lin, per psicografia mediumo. Ien quelcae partoi el la comunicajo de spirito Felician, por pli bone la consequenzoin de lia malbona ideo por fini la fisican vivon. Mi ploras pri latero, kie mi havis el revigioin, sed tiui estis pli malgrandai ol tiui kiun mi spertas citie. Nun mi nur besonas pregioin. Pregio precipe porque mi estu libera de tiui terurei cunulloi, quiui estas ce mi, obsedante min per crioi, ridettoi, cae inferae mocoi. Ili ja nomas min sen curagiulo, char estas mal curagio resigni la vivon. quia tormento la mia, Kiom mi estas malfelicia. Pregiante, vi ciui faras por mi, pli ol mi povis fari por vi, quiam mi estis surtere. Allan Kardec, poste directante sin al spirito Felician, clarigis al li, che lia malbona decido ne estis resulto de fatalo, sed ia mal coraggio lia, char li ne respondetsis pri siai agoi. La orgoilo tendenzigas la homon attribui alla destino sia intera in malfelicioin, ciam la vera facto estas che ili devenas el lia senzorgemo. Li diris ancorau che lia provo, consistas el sequo da ocasajoi, qui devus doni al li ne la besonon, sed la tenton por realigi la memortigon, qui un li nestiis eviti malgrau la talento cae clerigio. Eniru tra la mal larga pordo char larga estas la pordego, cae vasta estas la voio conducanta al la pereo, cae multae tragi eniras. Char mal larga estas la pordo, cae mal vastigita estas la voio conducanta al la vivo, cae mal multae gin trovas. Jesuo. Jesuo.